dnes bolo povedané. Plavíme sa rokom 2026. Než bude stačiť len nafukovačka, tak treba používať ľadoborec, lebo aktuálne teploty aj 21. januára k tej nafukovačke neprajú, ale čo nám praje, tak to je napríklad telefónna linka, netreba veľa slov na začiatku, treba hlavne privítať hlavného protagonistu nasledujúceho diania, no a tým nie je nikto ani menší, ani väčší ako pred týždňom, ako Peter Planieta. Halo, halo. Halo, halo, ja, že poviete, že pán Menšík, takže... <laughs> no, neviem, chceli by ste ísť jeho cestou, lebo riešil tam, mám tuším pocit, že nejakú, nejakú, nejaký diabetes a pichanie morf, rôznych tých injekcií, aby sa mohol realizovať ako herec, to by asi nebola pre vás cesta. Nie, nie, to, uh, veľa ľudí si jednu z vecí neuvedomuje, že my keď sa pozeráme na to okolie, a to je to, čo nás vlastne niekto ako keby naučil alebo naprogramoval, že namiesto toho, aby sme sa pozerali na svoj život, tak my vždy sledujeme životy iných ľudí a hovoríme si, keby ja som bol takýto a keby som bol taký pekný, alebo keby som bola taká pekná, alebo keby som bola taká štíhla, alebo keby som ľahšie priberal, alebo keby som toto. No a samozrejme, to je jedna z hier Matrixu, že namiesto toho, aby som sa seba pozeral a povedal si, čo idem sa, v čom sa idem zlepšiť, čo idem v mojom živote posunúť, to mi až tak nefunguje, ako by malo fungovať. A keby sme tieto veci robili, tak by sme sa sami posúvali a náš život by bol zo dňa na deň krajší, lepší, žiarivejší. Ale tým, že my máme vystrelenú tú pozornosť do toho okolia, no tak samozrejme my strácame obrovské množstvo energie, lebo premýšľame na živote iných ľudí a na tom, ako by to bolo, keby som bol ním. Lenže ja sa mi ním stať nemôžem. Ale čo je zaujímavé, že mozog nerozozna medzi fikciou a realitou, čiže ja si môžem tú realitu vytvárať, to znamená, že viem si nastaviť plus minus, ako by som chcel vyzerať, ako by mal vyzerať môj život, kam sa chcem dopracovať a zároveň, keď si robím tú predstavu, tak si tam aj napíšem kroky. Lebo ako v tom vtipe, že Pane Bože, daj, aby som vyhrala športke, Pane Bože, daj, aby som vyhrala športke, Pane Bože, daj, aby som vyhrala športke. A takto pani mele do kolečka, čiže robí si afirmácie, no a Pána Boha to už trošku tak rozladilo a, a tak jej kričí z neba, že počúvaj, ale tak si kúp tiket, keď chceš vyhrať športke. Takže reálne aj my, keď chceme niečo v živote, že niekto si povie, že chce mať napríklad takú postavu, tak nech začne cvičiť. Možno to nepôjde, že za rok budem <clears throat> Arnold, budem cvičiť a budem sledovať, ako tí ľudia dosiahli ten úspech, uh, takéto svaly, a ako to telo funguje, no tak za 10 rokov tá, tá postava bude určite vyšportovaná. No ale ono si treba aj všímať, ako iní nakladajú so svojím životom a tie kladné veci do svojho snad nie je zlé si zakomponovať. No není, len e, to je presne o tom, že nemá to ostať len pri tom štádiu, že premýšľam, ale že začnem robiť. Lebo keď ja zoberiem kohokoľvek, kto bol na konzultácii u mňa, tak všetci vedia, čo majú robiť. Všetci vedia, že toto nemám robiť, že toto nemám jesť, že takto by som mal reagovať. No ale je zvláštne, že prečo to robia. No a keď sa chcem teda v živote posunúť, tak je ideálne nájsť nejakého sviniara vo svojom okolí, ktorý mi strašne lezie na nervy. No a s ním, a s ním sa dohodnúť, alebo, alebo kto je taký prísny, nekompromisný. Veľmi dobré je, keď máte deti a sú v puberte a teraz jeden s vami extrémne bojuje, no tak sa s ním dohodnete, že počúvaj, maminka, ak nebude cvičiť každý deň pol hodinu, tak ti dá a, 10 eur. Ak to poruší druhýkrát, máš 20 a bude sa to navyšovať. No a tvoja úloha je jediná, vždy do 9. ma odstražiť, či som bola behať alebo e, tancovať, musím ísť na, na nejaký, musím aplikovať nejaký dynamický šport. No a keď sa dohodnete, hodíte mu to na papier, no tak ten malý sviniarik príde zo školy, vy prídete domov a on hneď, mama daj 20 eur alebo 10, necvičila si. A ona vedela, ja do 9. mám stihnúť. No dobre, tak si to dozoriem. A on vám to neodpustí, lebo vie, že tu má ľahké peniaze a jediná vec je to ustrážiť. A keď vy máte nad sebou takýto bič, no tak si sami poviete, no ja nebudem platiť synovi za moju lenivosť, no tak sa radšej postavím a budem to robiť. A toto je presne ten celý kameň úrazu, lebo naša ľudská lenivosť, každý z nás by sme mohli byť taký dokonalý, lebo zoberme si, že na internete máte všetky nástroje k tomu, a máte tam ľudí inšpiratívnych, ktorí by vás vedeli dopracovať k tomu, že stanete sa na e, rozumovej úrovni, na telesnej úrovni, na duševnej úrovni dokonali. Stačili by mi plus minus, keď zoberiem nejaký jedna osoba, ktorá to robí e, do hĺbky, alebo tri osoby si vyberiem najlepšie z každej oblasti a s tými budem spolupracovať, tie ma budú viesť, no a som mňa, musí byť za 50 rokov úplne iná osoba, aká bola. Len to vyžaduje prácu. No a na to, na to aby som to zvládol, no tak mi musia fungovať obličky, lebo mozog sa síce rozhodne, že ideme cvičiť, ale ráno sa zobudíte a obličky povedia, a čo tak zajtra? A, a vieš, mne sa moc dneska nechce. Neviem, na aké vy sociálne siete chodíte, ale tam, kde idem ja, tam sú všade všetci dokonalí, všetci všetko vedia, ako sa to má robiť a tak nádherne kritizujú tých ostatných, že podľa nich, keby sa človek držal, tak za chvíľku je dokonalým človekom. Áno, no ale preto potrebujete si pozrieť profil toho človeka, že čo on robí, a okrem no, toho no, Častokrát Instagramu... sú to anonymné profily, to treba tiež povedať. No, čiže vždy treba ísť za tým, že ja dneska, keď sa chcem učiť, tak vždy hľadám niekoho, nejakého učiteľa, ktorý proste má skúsenosti, má výsledky a, a ja viem, že e, tento človek mi skráti cestu. Čiže ako je to napríklad v mojom prípade, keď, ho, keď prídu ľudia a pýtajú sa, ako viete, že to bude fungovať alebo nebude fungovať. A ako viete toto, hento, tamto. A ja hovorím, že no veď, no pozrite, môžete si pozrieť. Robím to a viac ako tejto oblasti sa venujem viac ako 30 rokov, profesionálne 25 rokov, konzultácie robím viac ako 20 rokov, Môžete si pozrieť výsledky, e, recenzie ľudí a na základe toho sa rozhodnúť, alebo môžete začať študovať všetky tie smery a po desiatich rokoch možno prídete, alebo po piatich prídete na to, ako to ideálne funguje. Aj to je cesta, takže vyberte si, akú chcete cestu, je to vždy na vás a takto by to malo byť, že človek by sa mal nacítiť, rozhodnúť, ale to, že mne sa niekto postaví na, alebo má nejaký profil alebo nejakú stránku, tým, že ja už mám skúsenosti a, a veľké, dajme tomu v tejto oblasti, tak mne stačí si vypočuť, ako tí ľudia rozprávajú, ako úlog ukladajú slova a na základe toho pochopím, že, že či ten človek tomu rozumie alebo nie. Lebo tak ako, v, v, a tak ako je teraz veľký boom s magnéziom, proste kde na, na internete všetci to tam predávajú, že magnézium na spánok a ja za tento, za týždeň som mal troch ľudí, čo mali problém so spánkom, Všetci z nich berú najlepšie magnézium, aké sa dá kúpiť, lebo samozrejme ten prezentuje také, ten prezentuje také. A keď, sa som, keď som sa spýtal, spíte lepšie? A oni, no trošku. Takže vyberete magnézium, ktorý vám hovorí, že vám zlepší spánok. Jasné, aj o 1% je zlepšenie, takže nemôžeme hovoriť, že sa nezlepšilo, ale to vôbec nevyriešilo ten problém toho človeka, Prečo? Lebo magnézium nevie vyživiť obličky. Ma magnézium nevie doplniť energiu do obličiek. Magnézium ukľudní nervový systém, ale to mi nezabezpečí, že ja budem lepšie spať a lepšie fungovať. No a takto tí ľudia, ktorí majú napríklad problém so spánkom, namiesto toho, aby to riešili komplexne, no tak to je klasika, že keď by sme prišli k bežnému človeku, taký, že po 40 tak už budem mať doma takú veľkú vrtvu rôznych suplementov. Tento je dobrý na to, tento je dobrý na to, toto je výborné na to. Takáto, hentaká a ide do toho štádia, že v podstate tie suplementy nemajú vôbec svoju kvalitu a nebudú fungovať tak, ako majú fungovať. Len väčšinou, keď už niekoho chcete na túto cestu e, vyslať, tak má hlavne dva nazvem to, že argumenty, ale vy to zmetiete hneď zo stola. Jednak cenovo, že to je pre neho príliš drahé a po druhé, že mu to až tak veľmi nechutí, lebo už si za tie roky e, zvykol na úplne iné chuťové e, také tie má tie chuťové poháriky inak nastavené, tak to by som to povedal aj keď výhovorka na cenu, keď používa rôzne doplnky, ktoré sú častokrát aj drahšie ako niečo, čo by ste vy odporúčili, tak asi toto tiež nie je e, správne sa na toto o, o, vyhovárať. No ja som raz uh, videl, ako svokra si kúpila c v lekárni, No a keď som pozrel, že aha, tak to je kyselina skorbová, ktorá má tak strbateľnosť 10 alebo koľko percent, a, ale môže spôsobiť problémy s obličkami, zápalové procesy v rámci cievného systému. A teraz stalo to 14 eur, čo je ako keby 50 percentná cena, že napríklad Vita Tečka, čo my máme z Duolife a Everem, tak ale to je aj tak strašne drahá potravina, keď to má efekt takýto malý, tak prečo by som, ako keď mám si kúpiť auto a môžem si kúpiť auto, ktoré síce každých, e, každých tisíc kilometrov bude v servise. Sú to rovnaké značky, a, alebo sú to dve značky a jedna tá značka, jedno to auto, viem, že bude každý rok v servise a oprava ma bude stať minimálne 500 a viac euro. Kúpim toto auto kde to mám garantované, že keby sa to pokazilo, keby to nefungovalo, tak uh, mi to prefinancujú, zaplatia, no tak čo by sme si vybrali? Toto. Len my robíme jednu z vecí, my vôbec nečítame tie a samozrejme človek nemá čas toto študovať. Preto ja napríklad, keď potrebujem právne služby, myslíte si, že ja idem teda na internet a sledujem, ktorý právnik tam ako rozpráva. Nie, popýtam sa kamarátov, či nemajú kamaráta, ktorý je právnik, s, ktoré, s ktorým by som sa mohol porozprávať a keď sa s ním správam, samozrejme prvá otázka, že prečo robí právo, a keď budem vidieť, že on je zamilovaný do práva, no tak sa dohodnem na spolupráci a radšej podporím... Neskúšate pri ňom kývadlo? A nie, na čo, veď ja, ja som ďaleko lepšie ako kývadlo. <laughs> Le, Či vám pri... nad ním nezačne nejako inak vybrovať všetko? Nie, nie, nie. Mne stačí, e, keď sa stretnem s človekom a niekedy stačí len, keď ten človek sa pozdraví, tak už viem, že kde sa ten človek nachádza a či, či tá spolupráca bude alebo nebude lebo ja som bol minule na jednej prednáške, prišla pani a keď otvorila ústa a povedala prvú vetu, tak som povedal, toto je zaujímavá osoba, ale niečo je tu zvláštne a, a divné na nej. No a teraz, keby som mal s ňou do spolupráce, no tak to budem zisťovať, čo tam je zvláštne a divné a <clears throat> tým, že mám dobrú intuíciu, tak to objavím, ale väčšina ľudí sa nenaučila počúvať, nenaučila komunikovať, čiže nevie klasť správne otázky, aby sa dopracovali k tomu, čo potrebuje, čo potrebujete vedieť a na čo si dať pozor, mm. lebo veľa, a to je napríklad aj vo vzťahu, keď robím párové konzultácie, veď ale viete, aký on je pekný, aký je milý, ale počuli ste, čo on rozpráva? To je divné, to vôbec je, není v súlade s tým a tie slova, ktoré rozpráva, on sa pritom úplne inak tvári. Takže toto by som mu úplne až tak ne, nepapala, lebo to nedopadne tá situácia dobre. Preto ja, keď sú vzťahové konzultácie a sú také, že začíname spolu chodiť a premyšľame o svadbe alebo o rodine a o tom, že ten vzťah prehlbíme, tak príďte ku mne sa porozprávať, a ja sa pozriem na čísla, dám pár otázok a zistím, ak ste uh, pre seba stvorení, tak vám len upozorním na to, čo sa môže v budúcnosti stať a na čo si budete jeden aj druhý dávať pozor u toho partnera, aby sa nerozvíjalo. No a ak to bude také, že nie moc, no tak vám len otvorím určité témy, ktoré poviem, dodiskutujte si, lebo ak chcete ísť ďalej a ak sa nechcete po, počase rozísť, tak toto si vyjasnite, lebo tuto máte ale veľmi, veľmi rozdielne názory, ktoré sú podstatné na vašej ceste. Čiže príklad, že žena je, alebo chlap je veľmi, má tam dve sedmičky a je duchovný a ten jeho priateľ, partner je čistý Matrix. Takže No len väčšina, väčšina ľudí skôr nerieši vlastnú skúsenosť s danou osobou, ale to, čo o tej osobe počuli. Asi aj vy máte tieto skúsenosti. Nie, ja si vždy, keď je to pre mňa no, dôležité. No, no myslím, že, že aj, aj vás viac riešia nie vlastne vďaka skúsenosti s vami osobne, ale že o vás niečo počuli, či už v kladnom alebo negatívnom slova zmysle. No, no tak samozrejme, prvý krok je, že najskôr, keď chcete E, niekoho spoznať, no tak najskôr musíte o ňom počuť. Čiže aj e, naše relácie tak fungujú, že niekto náhodne to zapne a najskôr počúva a no. už sme počuli, a že... skôr nám rozbije okno, ako, <laughs> ako by najskôr... nás osobne stretol. <laughs> už som počul pár takých príbehov, zapol som to, najskôr som počul dvoch idiotov, že, že čo rozprávajú. A potom som a... počúval dlho a, a boli to idioti. <laughs> Áno, alebo som sa započúval a oni rozprávajú celkom zaujímavo, múdro, tak si po, vypočujem ešte napríklad jednu. No a ostali a počúvajú ďalej. Takže ale a, to bez, je presne... a bez borovičky zostali. Áno, zostali bez borovičky. Ale to je presne to, že nie každému každý rezonuje, nie pre každého človeka je a, tá daná osoba, ako či už je to Peter Planeta, Peter Kršiak, alebo je úplne jedno. A, tá, tá osoba, s ktorou, ktorú chcem počuť, ktorá chcem, a chcem sa s ňou rozprávať, alebo ktorú chcem, aby mi v niektorej úrovni pomohla. Čiže každý máme svoju cestu. A to nezáleží ani od Slobodného vysielača, ani od Petra Kršiaka, ani od Petra Planietu, ani od nikoho, lebo je to váš život, vaša cesta, vaše rozhodnutie nikto nemôže žiť váš život a nikto sa nemôže rozhodnúť za vás. Samozrejme sú ľudia, ktorí žijú vo vzťahu, partner alebo partnerka manipuluje s tým partnerom, ale to je len vaša slabá energia a po prípade slabé sebavenomie, ktoré spôsobuje, že vy sa necháte manipulovať až do toho štádia, že buď to vesmír zariadi tak, že keď ste to žena, dostanete vážny zdravotný ženský problém a tam sa zamýšľate, alebo keď nepočúvate, no tak proste človek zomrie, lebo ide sám proti svojej duši, alebo tam môže prísť iná skúška, iný príbeh. A v lepšom prípade, keď ste dobrý človek a pracujete na sebe a neviete sa takého a, chlapa alebo partnerky alebo partnera zbaviť, No tak vesmír urobí to, že on sa zamiluje do inej osoby, vás opustí a vy si poviete, jej, ďakujem anielikovia. Čiže aj takto to niekedy funguje, ale problém je, že ak som dlho, alebo tie veci dlhodobo neriešim, vždy je to strata energie a daň, ktorú za to musím zaplatiť, ale ja nie som zatiaľ jasnozrivý Takže neviem povedať, či to nebolo úplne super, že to malo presne trvať napríklad 10 rokov, lebo to spôsobilo, že ste sa potom o 5 rokov dopracovali tu, lebo keby to trvalo len 9 rokov, tak sa nemusíme, nemusíte dopracovať tuto. Mm. No, kam sme sa my dopracovali, tak to je už teda aj maratón zdravia s poradovým číslom 9 v rámci tajomstiev zdravia. Už sme došli až k tomuto bodu a my ho potom vyhodnocujeme v rámci toho, že sa tam riešili indicie. Pred týždňom sme ich už teda definitívne potvrdili, aké sú tam. Ja som poprosil poslucháčov, aby nám poslali aj adresy. Zatiaľ ešte dvaja nezareagovali, tak neviem, či to chcete aj bez toho už poslať No pošlite a budeme... Pošlem vám všetko, kompletku vám pošlem, čo mám, aj s tými adresami, ktoré už doputovali. Ideálne je vždy, keď e, teda posluchač posiela indície, zapísať k tomu aj svoju adresu, aby sme vedeli, kam prípadnú odmenu za toto všetko poslať. To už máme uzavreté, maratón ako taký tiež, ale ešte tu zostáva korešpondencia, ktorá nám aj k tomu ešte niečo pripisuje a začneme Petrom, aspoň v tejto chvíli, lebo máme dnes teda hodinku na naše rozprávanie a ten nám poslal pred týždňom už nejakú reakciu, ale nejak sme sa k nej nedopracovali. Pozdravujem vás páni, aspoň tak ako vy ozdravujete nás. E, konečne som sa dostal k maratónu a vypočul som si aj doplnenie nášho rozboru. Nestihol som zareagovať do posledných tajomstiev, aj keď teraz, keď to čítate, to boli vlastne sú predposledné. Nič sa nedeje, všetko má svoj čas. Ďakujem veľmi pekne za informácie, potvrdilo sa mi, čo som tušil, že som taká neobyčajne normálna, alebo že sme taká neobyčajne normálna rodinka spriaznené duše a vedome pozvané deti do nášho života, životné plány a snahy, z ktorých sa nám naplnili hlavne súzniace s prírodou a prospešné pre zdravý život ako pasívny dom na priestrannom pozemku v rodnej obci pri rodičoch, so záhradou plnou stromov, po pár rokoch komplet bez chémie. Nie, že by to bola náhoda, nie je to ani dokonale, ale kto je bez chýb, nech prvý hodí kameňom Energia, ktorú to stálo, si vyžiadala aj zdravotné napomenutia, ktoré nás vrátili do babičkovských receptov k zdravej vyváženej strave a zvoleniu snaženia a e, stresu. Poznámka, vďaka vašej relácii som sa vrátil viac k polievkam, ktoré som ako dieťa miloval, hlavne fazuľovú. Nie divu, že cerky ich ľúbia tiež vedia prirodzene, čo je dobré. Moje obličky, zdroj životnej energie si ešte posilňujem aj čikungom železnej e, košele. Pán Planeta sa zaujímal, čomu sa venujeme. Ja sa venujem skúmaniu kvalitného, spokojného života a jeho realizácii. Moja pani manželka sa venuje koordinácii a podpore, aby sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca to, čo mi počas neustálých zmien ostáva v pozornosti ako intuitívne užitočný cieľ. Ak to prospeje nám, spoločenstvu a planéte, ideme do toho. Iný pohľad dáva odpoveď, že ja pracujem na jednej zo šiestich zmien a riadím jeden zo šiestich blokov na jednej z dvoch slovenských jadrových elektrární. Moja pani manželka riadi ekonomiku výrobných podnikov, teda vždy aktuálne iba jedného, ktorý si ju práve získa, ale nezačínali sme tak. Považujem to za cestu a prostriedok, všetko je možné a jediná konštanta je zmena. Aby som prispel aj k debate, mám otázku do tajomstiev zdravia, ktorého odpovedou, rád skúsim zlepšiť eh, svoje nažívanie. Aktuálne riešim striedavo viac a občas menej lupín vo vlasoch, aj na mojej celkom zarastenej tvári, bez svrbenia, len okrasa a trocha oštara. Čím to môže byť a čím tomu môžem pomôcť? Šampión mi to nebude, skúsil som rôzne Najlepšiu pleť som mal po očiste šťavami počas stravovania ovocím a zeleninou s trochou syra a sem tam tuniakom. To ale malo iné nedostatky z dlhodobého hľadiska, teraz viac bežne naranejky čínsky zelený čaj, jedno veľké jedlo denne, podvečer využívam autofágiu, občas niečo malé skôr alebo neskôr, na troch zmenách nič jednoduché načasovať to, jem minimum pečiva, občas pizza, najradšej domáca, z mliečného len syr do zeleninového šalátu, v lete hlavne púpava a iné na našom dvore divo rastúce priateľky, ktorý je väčšinu roka moje hlavné jedlo. Z mesa len tuniaky, rybičkové konzervy, sem tam vajíčko, v zime niečo na panvici k tofu, posledne ako nešvár, mnou kadečím plnená tortila, akurát sladké mám rád, tak sa to snažím korigovať ovocím, aj keď sa občas neudržím a siahnem po obľúbenej horálke. Večer si doprajem pohár domácej kombuchy. E, Diania mi, e, Diana mi pripomenula v maratone že ešte veľa, veľa byliniek z vlastnej záhrady. Eh, snáď je to dostatočný nástrel na výber vhodnej rady, aby som vám s radosťou počase napísal, ako to zabralo. Mám dojem, že z toho môžeme spraviť seriál pravidelného písomného prispievateľa. Tuším, nemáte. <laughs> Prajem vám veľa spokojnosti. No, boli aj pravidelní, ale nevydržali dlho. No áno, no oni sú pravidelní raz ročne, takže... <laughs> no, tak, tak, ako, tak z tohto, ako z tohto von? No, jednak mi to prepošlite, lebo no. určite ja sa budem chcieť s Petrom stretnúť, čiže keď si, budem mať cestu okolo, tak sa zastavím a pôjdem pozrieť rodinku. A druhá z vecí tam, čo treba, tak určite Peter potrebuje sa zamyslieť, že ak mám tendenciu na sladké, a, tak potrebujem zistiť, kde sa mi stráca energia, kde to telo preťažujem, lebo rodinka, okolie, čo sa týka dom, príroda, to vytvára harmóniu. A teraz potrebujem zistiť, kde tá harmónia nie je, kde sa Petrovi stráca energia a keď tam vznikne nejaké napätie alebo niečo, čo Petra trápi, tak samozrejme by mal napríklad si zabehať alebo zašportovať, aby tieto energie zo seba dostal alebo tieto emócie. No a ak to nerobí, alebo ak niekde preťažuje, ten organizmus, no tak on si potom ten čertik vždy na pleci, pozri, ideme, horálka, ja kapecka, dlho si ju nemal, jedna za mesiac, to vôbec nič, pozri, každý to, niekto to je tri denne. Takže on za začne hrať tieto formy, no ale to nie je dobrá cesta, lebo Petrové, vy vidíte, ako neuveriteľne on ukladá slova a ako vie s nimi narábať. Takže vaša sila je ďaleko väčšia a vždy si len treba uvedomiť, že taká jednoduchá vec, že keby som išiel z hran, či hranolku, horálku. <laughs> Aj hranolky, tak, nie? Áno, tak, tak sa spýtajte, že vymenil by som uh, nejaké moje dieťa za horálku, alebo vymenil by som obličku, tak prečo to idem robiť? Tak to je len o mojej lenivosti, takže sa postavím a keď mám chuť na sladké, OK, urobím si jablko, alebo dám si jablko alebo nejaké ovocie, ale tu je veľmi dôležité zistiť, v akom stave to teličko je, lebo a, lupiny a vo vlasoch, ale keď sú aj ako keby na tvári, že tá pokožka je taká, tak ona súvisí pľúca hrubé črevo. Čiže tie pľúca hrubé črevo sú slabšie a bolo by treba ich tú energiu nasmerovať. A samozrejme preto horálka, lebo keď sú pľúca hrubé črevo slabšie, tak ľudia mlsajú napríklad horálky, alebo keksiky, alebo sušienky, a, alebo majú radi a, pečivo, alebo tortila, čo je zase múka, suché, a samozrejme syrík, čiže to je taká vaša svetá trojkombinácia. Ak tieto veci vyhodíte, Čiže keď sladké, tak si poviem, dobre, nejaké jedno jablko, ale ideálne v tomto počasí by som dal kašu, lebo zoberme si, že každý patogén sa môže, ktorý máte v nadbytku, napríklad chlad sa premení na horúčosť. Takisto, ak jem veľa suchých potravín, takisto sa to premení na horúčosť. Takisto, keď jem veľa ohnevých potravín, tak mám horúčosť, čiže to je zápal. No a ten môže spôsobovať, že potom vysušuje určité orgány a tým, že tie pľúca sú slabšie, no tak bude vysušovať pokožku, čiže aj vlhko vám vie vytvoriť zápal a môže vám spôsobiť toto. Čiže zase záležitosť je pozrieť si, v akom stave je jazyk a takýmto spôsobom by som to teda poskladal. No a v dôležité vo výžive určite na pľúca hrubé črevo máte rýžu naturál, jačmen nahý, koreňová biela zelenina, zeler, petržlen, mrkva, cibula, cesnak, jemne pikantná chuť. Samozrejme to pikantné by som pozrel, že v akom štádiu ten jazyk je, že či tam je biely ale, a vlhkosť na jazyku, alebo je červený, čiže vtedy by som to pikantne nedával, len by som použil pikantné zeleniny, ako napríklad kalera, breďkovku. No a keby som to chcel zlepšiť, tak môže sa s doplnkou, tam je dobrá napríklad Greenwaysová chlorela na to, alebo tam máte Fiber, Dual Life, alebo tam môže byť e, napríklad na čreva môže byť aj dobrá kremelina, takže treba si pozrieť, a premyslieť, vyskladať si to. No a ja určite sa s Petrom pobavím, lebo je, je to zaujímavá osoba. A ja už si teraz tak mentálne vytváram ľudí v rámci toho, s ktorými by som začal určité veci vytvárať, lebo ten smer inštitút a škola je už také, že na spadnutie, takže to je otázka možno roka, dvoch, troch, päť, mám strop, že v podstate už, už je čas sa hýbať, ale uvidíme, ako ako to je v súlade s mojou dušou. Ano, len aby ste to... potom nepovedali, že to padlo úplne. To môže padnúť vtedy, keď planéta padne. Takže to, toto, ja čokoľvek som do tej hlavy si zobral, ano. to znamená, vymyslel som si, že urobil by som by obchod a mal som ho. Urobil by som reštauráciu a mám ju. Chcem vzdelávať ľudí, mám to. Teraz som v štádiu, že potrebujem vygenerovať zdroje na to, aby som buď ich ja vygenerujem, alebo niekto príde, kto má dar, lebo ja sa usmievam. Ja s jednou deviatkou musím, uvodzovka, že nemusím, ale som v tom štádiu, že potrebujem zarobiť na to a ľudia, čo majú dve deviatky, tri deviatky, štyri deviatky, Žijú od výplaty do výplaty, ja vrem. No a prečo? Lebo vy nie ste v súlade so svojou dušou. Myslíte si, že vesmír vám dá viac peňazí, keď ja viem, niekto, kto má tri deviatky a je jangový oheň a robí ekonomku, no jasné, že vám nedáve. Povie, tá baba sa zbláznila, veď ona není normálna, že veď ona veď ona by mala stať na javisku, motivovať, komunikovať. Ale samozrejme, v prírode nám vždy bolo pridané a ubrané. Takže uh, väčšinou tá osoba je, môže chýbať sebavedomie, takisto ako ja, že ja mám tú silu a mám ten kov a mám tú tvorivosť, aby som veci vyriešil. No ale mám len jednu deviatku. Keby som mal dve, tak už inštitút a, a škola stoja. Ale, a samozrejme ešte mi chyba šestka, že niektoré veci ako keby systematickejšie robiť. No ale pracujem intenzívne na tom, aj keď s tými mínusmi, aby som to dotiahol. A v mojom prípade mňa môže zastaviť iba jedna z vecí a to je, že zomriem. No a keď to nestihnem v tomto živote, no tak budem to ťahať v ďalšom, ale nestane sa, že ja viem, o 10, 15, 20 rokov by niekto prišiel a povedal, pán Planeta, kde máte inštitút a kde máte školu? To znamená, a našli by ma, že čo ja viem, sedím niekde a, na, v nejaké, na, na Bali alebo niekde tu v Slovensku, že o, ja som sa rozhodol, že ľudí už mám dosť, tak som si urobil domček, záhradku a ja tu teraz meditujem a, a už nechcem ľudia ani vidieť. Toto je cesta možno niekoho, ale moja cesta je kráčať týmto smerom uh mhm. -huh. a tým, že ja sa o seba starám, tak jediná vec, ktorá, hovorím, by ma mohla zastaviť, a to je, že zomriem, lebo kým bude software fungovať, alebo ešte dostaneme ránu e, do hlavy palicou, to ešte tiež možnosť, že by som zabudol, kto som. <laughs> No len Takže... aby, aby váš inštitút nebol iba na plagátoch, ako tu bolo sľúbené nejaké byty a objavili ano, sa len, ano, ale, len na plagáte. Ale preto, preto keby, som, keby som chcel byť v tejto úrovne, už za mnou som politik, veď to už, <laughs> to už som dostal návrhy, že, že mohol by som byť minister zdravotníctva, školstva. Áno. Ja vrem, nie, nie, no potom by som sa dostal len do sľubov, uh, lebo to nefunguje. Preto ja to robím tak, ako to robím a preto ja budem búštiť hore a jedného dňa oni povedia, bože, planéta zaznám leze na nervy, no veď dajme mu už ten inštitút alebo tú školu. No dobre, ja viem. To znamená, veci fungujú. A ľudia, keď sú v súlade sami so sebou, či chcete alebo nechcete, je taká jednoduchá vec, že sadnite si, ak, vy, ak máte svoj život, takže myslím si, že som v súlade sám so sebou, tak si len zoberte pero papier a napíšte si 20 vecí, ktoré by ste v tomto živote chceli zažiť, mať, kúpiť, hoci čo, čo vám tam napadne, nepremýšľajte a nejak, kom, nejak špecificky, či si to môžem dovoliť, nemôžem dovoliť, len si to tak spíšte, no a potom sa ten, niekde si to založte, samozrejme mali by ste mať nejaký taký veci, kde si dôležité veci zakladáte a pozrite sa na ten papier o 10 alebo 15 rokov a potom si zoberte pero a odfajknite, čo vám do života z tohto prišlo a zistíte, že tam toho bude veľa. Mm. No ale prichádzajú do života aj také náročnejšie momenty, ako nám píše napríklad Andrea. Chcela by vás poprosiť o radu, ako pomôcť ročnému dieťaťu, keď vracia hnačkuje a má zvýšenú teplotu nad 38 stupňov. Je prikrmované aj dojčené, či sú vhodné sirupy z lekárne na zníženie teploty, a či nedráždia oslabený žalúdok, respektíve akú stravu podávať dievčatku. No, v tomto prípade platí jednoduchá vec, že keď ste rodičia, tak vždy je dobré mať doma koloidné striebro. Samozrejme, a tam vždy treba zistiť, či to dieťa je alergické alebo nie je alergické na koloidné striebro. Ako, no sa, tá, a... ako sa tá alergia prejaví? No, um, že keď, ke, keď chcete otestovať, že či je človek alergický... No... Tak sa najskôr musíme asi lepšie spojiť telefonicky. Neviem, či ma počujete. Ja vás počujem. Lebo ste nám začali šumeť, ako keby v, práve v tejto chvíli <laughs> to niekto nechcel pustiť do sveta. No skúste, Aha. že teraz, či sa, či sa nám to nepokazí. Dobre, takže zoberete striebro a na, natrete tomu dieťaťku, dieťaťu na, od, na miesto, kde sa napríklad bere krv, alebo ako je zapestie z vnútornej strany a potriete to striebro a ak je to dieťa alergické na striebro, no tak to ščervenie, po prípade také bodky sa tam môžu vytvoriť mm -hmm. a to, vtedy to striebro nepoužívate. A sú napríklad veľa, veľa rodičov, keď majú väčšie deti, to zistia tak, že dieťa má napríklad, kúpia mu strebornú retiasku a keď to má, dá sa to aj strieborné oretiesko otestovať, len to musí byť striebro. A nesmie byť tak, falošná, hej? Tá, tá áno. Mhm. Tak keď ju má na krku, tak mu okolo tej retiasky na tom krku vznikne také červený pás, lebo v mhm. podstate to telo z nejakého dôvodu je alergické na striebro, ale takých ľudí, detí je veľmi málo. Áno, cucflek to nie je, to nie je reakcia na stejnú. Áno, nie, nie, to, že som Vláško, poviem, to som test, manželke, to som testoval striebro, to vieš, to, tu, a to tak ščervenalo som. Áno, myslil. striebro si testoval a hovoril si jej zlato moje. Áno, áno, alebo som testoval zlato, takže <laughs> A, a, a vieš, a to je reakcia. Pozri, tu si vypočuj planetu, on hovorí, že no ale vieš, aj tuto na krku sú tepní, tak som to presne... Len, len na toto striebro, ale respektíve na toto no, zčervenanie je alergická viac osoba, ktorá to nemá na krku, ako tá, ktorá to vlastní. Áno, áno, áno. Takže, čo sa týka... Prvý krok je, e, keď som nedávala striebro, tak zistím, že či tam je alergia alebo nie je. Ak nie je alergia, tak eh, potom to striebro viem používať vnútorne. Samozrejme záleží od koho máte striebro. Čiže keď máte striebro z planety, čo vyrába manželka, No tak tam na, na flaške je kontakt na ňu, čiže máte kontakt na pani Kolombovú a keď je a eh, keď, sú, keď sa týka detí, tak presne viete zavolať, aký je postup, aký je stav, a, eh, aké mali a, a čím to začínala. Čiže ona sa vás spýta pár otázok, No a potom vám bude vedieť presne odporúčať, ale také všeobecné, že ak je to, koľko to, bol, to dieťa malo, aký má vek? E, podľa tohto mailu mm, mm, pomoc ročné by malo byť. No ročné, čiže tu je otázka, že príjma stravu alebo je dojčené. Ak je dojčené... E, je prikromované aj dojčené. No tak tam by sa dalo uh, samozrejme maminka cez mliečko, keď, keď by som mala, že obavy, ale keď je to takýto, že intenzívny stav, tak sa môže dávať aj vnútorne a prepošlite mi, ja sa mm -hmm. hovorím, spýtam manželky, aké by dala ona dávkovanie, mm -hmm. lebo v tomto ona je expert, čo sa týka detí, že a, a, vlám, a hlavne v, v rámci striebra, lebo to rieši. A čo sa týka teploty, tak tu platí pravidlo, že nikdy nerobte deťom studené zábaly, vždy len strašte hlavičku, aby sa neprehrievala. Čiže na čelo môžem robiť napríklad obklad z tofu a samozrejme urobíte tak, že nakrájate tofu biele, dáte ho, utrete ho od tej tekutiny, aby tá šťavička netekla dieťaťu po čele, dáte mu ho na čielko, keď sa ohreje, otočím ho, keď je teplé, hodím ho do koša a takto môžete použiť tofu alebo akákoľvek bielkovina, aj meso, to má tendenciu, čiže meso, tvároch, čokoľvek, a dokáže tú teplotu vytiahnuť. Sír vám nebude fungovať, síce je to bielkovina, ale sír túto schopnosť absorbovať nemá, čo sú také tie tuhé síry. Bambino by som neskúšal, <laughs> takže No dobre, však pri, Takže ja som vám ten mail preposlal, tak sa môžete prípadne spojiť. Takže minimálne toto vždy viete, no a samozrejme teličko asi podľa všetkého sa nejaká, môže nejaký mikroorganizmus alebo nejaká baktéria sa premnožila. Čiže vždy, keď sú hnačky, alebo môže byť, že to dieťa niekde natiahlo chlad, ale samozrejme tam sa spustí nejaký proces. Takže a, pozriem sa na toto dávkovanie, prejdem teda s manželkou, vám ešte pošleme. Mm -hmm. A štandardne takto je ideálne postupovať u detí. Čiže každá, keď máte doma deti, vždy, nemyslím manžela, ale alebo manželku, <laughs> ale myslím také deti, že uh, ja viem, od, od uh, jedného roka a vyššie, tak vždy je dobré mať doma koloidné striebro, lebo keď príde takýto stav, lebo u detí neprichádza choroba tak, že maminka, vieš, mňa boli hrdielko a teraz ráno a necítim sa dobre. U detí to funguje tak, že dieťa vám po byte, po byte beha, je 5-6 hodín, beha a potom zrazu o 8 vyletí teplota a vy potrebujete byť na toto pripravení. No a Striebro, prečo striebro? Lebo striebro zaberá na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz. Samozrejme, striebro nie je úplne dovolené farmaceutickou firmou, takže my to máme takisto ako kozmetický výrobok a každé, na každom človeku je, aby sa on rozhodol, že či to chce ako keby cez pokožku, na pokožku používať, alebo vnútorne dávať. A keď to chcete vnútorne, tak si to takto viete otestovať. A jediná obava ľudí je, že zo striebra môžem zmodrať, že mohol by byť z malého šmolko alebo šmolinka. Ja, u dospelého to funguje tak, že keby ste mali zmodrieť, tak mali by ste vypiť 25 litrov Eh, koncentrácie 50 ppm striebra, čo nie je nikto schopný a takéto kvanta sa nikdy nepije a tieto ako keby informácie má manželka, lebo ona študovala, neviem, či to bol Nemec alebo Rakúšan doktor, ktorý proste sa intenzívne striebrom zaoberal a, a mal, má aj na to knihu, kde to bolo popísané, mm -hmm. neviem, či dneska sa dá kúpiť, my ju doma máme, Takže my skôr, ako sme striebro vypustili vonku a manželka ho začala vyrábať, tak sme si overili, že či to funguje, či to není placebo efekt, aká kvalita, aké PPM, lebo dneska koloidného striebra, keď si dáte koloidné striebro na internet, tak tam vám vyskočí veľa, ale záleží, väčšinou predávajú 20 ppm, alebo predávajú rôzne, ale vy potrebujete vedieť, akú to má kvalitu, ako to ten človek vyrába, aký tam je postup, či tam nie je čiarový kód, ktorý by to proste rozbil. Takže je tam viacero parametrov, ktoré na to môžu slúžiť a lebo tie už sme mali klientov, ktorí povedali, kúpil som si niekde striebro, lebo sme mali deti chore, nezabralo to, tak som potom si to objednal cez planetu a úplne inak to fungovalo. Ale to je presne ten rozdiel kvality, že my v planete nemáme produkty, ktoré, keď sú to suplementy, že nie sú kvalitné, lebo také ani ja nepustím, lebo na čo predávať niečo, čo má 50-60% účinnosť. Mm. A ak niekto zmodrie, tak potom môže z neho byť síce šmolko, ale buď čačkoš, ktorý sa teší, že je modrý, alebo hundroš, ktorý je zase naštvaný. Čiže Šmolko, Ale, tak či tak. Alebo Serko, ktorý je nasratý <laughs> To je ten húdroš. No, prejdeme k mailu, ktorý nám poslal Kamil. Dobrý deň páni, tak ako po, no, pri, e, v predchádzajúci raz, tak aj v posledné rady pána planetu som si nielen vypočul, ale si ich vzal, tak povediac, k srdcu. Na samom začiatku, keď som sa na vás obrátil v relácii číslo 355, e, dnes by sme mali mať 365, čiže pred tými desiatimi vydaniami, tak e, mi pán host uložil úlohu nenapchávať sa po nociach arašidmi, ktorú som splnil, no na zlepšení situácie s tlakom sa to vôbec neodrazilo. Ako reakciu na tento neúspech a následnú otázku, ako ďalej postupovať, to bol mail z decembra minulého roku, pán Planeta najnovšie vymyslel nové obmedzenie nejec sladkosti. Ak by som nemal reálny plán, a to nie iba s tlakom ako takým, ale v dôsledku jeho neúspešného liečenia už i psychikou, tak by som sa tomuto poslednému obmedzeniu aj zasmial. Sladkosti totiž dávno nejem a moja spotreba cukru sa limitne blíži k nule. Hoci o tejto skutočnosti som sa zmienil už na samom začiatku, je mi jasné, že pán Planeta si nemôže pamätať obsah všetkých otázok, ktoré dostáva a preto vznikajú takéto situácie. V nadväznosti na vyššie uvedené sa chcem spýtať, či platí prísľub z relácie číslo 355 ohľadom osobnej konzultácie a ako si ju dohodnúť, lebo rada ohľadom e, obmedzenia a spotreby cukru mi nepomohla, hoci som ju uplatnil skôr, ako som ju dostal. Inak celému kolektívu Slobodného vysielača im v novom roku. Všetko dobré, pokoj od kadejakých štátnych úradníkov a rád pre vysielanie a retransmisiu, veľa zdravia, nie iba pre pána Vlka. Boris Koroni bude vedieť, prečo jeho spomínam osobne, to, to vieme aj my tu. V každom prípade ďakujeme pekne aj za tento vinš, aj za to, že teda riešite to aj naďalej. Takže, pán Planeta, základ asi bude tá konzultácia. Určite. Lebo teraz to skladáme a e, ja mám obmedzené množstvo informácií, preto keď mám aj napríklad klientov, ktorí boli u mňa na konzultácii, tak im hovorím, nepíšte mi otázky, lebo na tie otázky vám odpoviem tak možno o týždeň, o dva, o mesiac, o pol roka, alebo vôbec. Najideálnejšie je si sadnúť, porozprávať sa alebo sa stretnúť a skontrolovať veci, aj na prístroji. Čiže jasné, že prísľub uh, platí, takže mi prepošlite aj mail. ja prepošlem, áno. Ja sa spojím, lebo keď človek hľadá cestu, že ja som v štádiu tom, že keby mi niekto prišiel, že mu dávajú uh, jeden deň života a máme funkčný inštitút, tak poviem, počúvajte, možno to bude jeden deň a možno to bude váš najkrajší jeden deň. Ale podľa mňa jeden deň to nebude určite to bude dlhšie a môže byť výsledok aj ten, že ten človek bude žiť ďalších 50 rokov a pritom mu medicína dala jeden deň. Prečo? Lebo keď vy, začnem vytvárať rovnováhu a samozrejme, keď sa stav nezlepšuje, tak tam je niečo, čo tam musí ako keby poškodzovať. A z praxe vám poviem príklad, mal som jednu pani, s ktorou som sa stretol a ona hovorí, že má problém nejaký a ja keď som sa s ňou začal rozprávať, tak sa pýtam, čo sladké papá, ona nič. Pol hodinu som sa rozoberal jedalniček z hora, z dola, správa, zľava, lebo jej pery hovorili o tom, že sladké papa, jej jazyk hovoril o tom, že sladké papa, ale tvrdila mi, že ona na sladké nie je. No a ceca do pol hodiny je, sa tak zamyslela a vraví, počkajte, ja som zabudla vlastne ja pijem každý deň pol litra koli a ja vravím, no voala, už to tu máme. Takže reálne veľa ľudí zobere a povie, že ja neviem chlebík, ale ten chlebík tam je. Takže keď sa niečo nezlepšuje, tak potrebujeme to fakt pozrieť aj správa, aj zľava, čiže telo, mysel, duša. A ideálne je, keď to chcem posunúť do, k výsledkom, tak sa stretnúť, lebo v podstate to vieme rozobrať, poskladať a ten výsledok potom je vždy zlepšovanie a keď nie je zlepšovanie, tak ja vždy hovorím, budeme sa spolu rozprávať dovtedy, dokedy a zadarmo, dovtedy, dokedy sa to nebude zlepšovať. Lebo podľa mňa, ale ja si ustrážim, že či tie veci robíte, mm -hmm. lebo keď tie, keď tie veci ľudia robia, tak keď príde človek s nejakým stavom, a posadíte ho na prístroj a ľudia veci robia, tak na tom prístroji sa veci zlepšia. A ak sa nezlepšujú, tak ten človek len rozpráva, že robí, ale nemusí to robiť. Takže sa ano. budeme tešiť a určite sa spojíme. Niekedy sa objaví v pošte aj niečo, čo ťažko zaradiť e, do nejakej relácie, lebo je to len reakcia poslucháča, ale ako píše, že je pravidelný poslucháč, možno to zachytí aj cez nás jeho mail mal totižto túto podobu. Počul som v jednej vašej relácii, kde jeden pán, myslím, že bol z Banskej Bystrice, ľudový liečiteľ, bol teda a má mamu, ktorej začali ataky trojklanného nervu ja osobne to spájam s očkovaním proti covidu, pretože tieto neuralgie sú štatisticky veľmi početné v dôsledku tohto očkovania. Mama berie veľmi silné lieky, skúša čínsku medicínu a akupunktúru, chodí na biolampu, v podstate nič nepomáha. Nevedeli by ste mi prosím naviesť ma na niekoho, koho poznáte, prípadne sa spomenul v reláciách, kto by nám mohol pomôcť. To je taká otázka pre viacerých, ako by ste sa zhostili odpovede vy. No samozrejme, my to, my hľadáme nejakú odpoveď, že napríklad biolampa, alebo, alebo e, e, hľadáme, že OK, príčina mohol byť COVID, len vy si musíte uvedomiť, že ak to telo je silné, tak je úplne jedno, čo sa tam udeje. Samozrejme, jed ho zabije, očkovanie má svoje nejaké mínusové stránky a, a ale nikto úplne presne nevie. Samozrejme sa hovorí veľa teórií, my sú nejaké e, veci, ale zoberme si, ak by to bola pravda, že očkovanie toto robí, tak by to spustilo u každého človeka. Lenže sú ľudia, ktorí boli zaočkovaní a majú problém napríklad s trojklaným nervom a sú ľudia, ktorí majú problém so srdcom. Sú ľudia, ktorí vznikla im autoimunitná nejaká choroba, ale všetky tieto veci vznikajú len preto, že aj ten patogen, aj tá emócia vždy zautočí na najslabší orgán. No a trojklaný nerv súvisí, nervy súvisia vždy pečen žočník, takže bolo by dobré sa pozrieť na tie orgány a porozprávať sa a zase, ak má niečo fungovať, tak sa mu musí fungovať telo, mysel, duša. Čiže pre vás kľudne si pozrite elementy zdravia, po prípade si pozri, vypočujte naše e, relácie, ak budete cítiť, že uh, chcete sa so mnou porozprávať a rezonuje to s vami a chcete sa pozrieť trošku hlbšie do toho a mamina je ochotná urobiť zmeny, na, na tom, aby sa cítila lepšie, ale to nie je tak zmena, že som ochotná jesť tento doplnok, ale mlieka sa nikdy nevzdám, alebo tohto sa nevzdám, ani tohto, ani sladké, a ja som staršia a je to pre mňa ťažké a toto ja nedávam. Toto, e, tu, ta, v takomto prípade, keď je väčší problém, sa nedá fungovať tak, že urobím krok dopredu a dva dozadu. Ak chcem výsledok a pri takých, že vážnejších stavov, keď som mal ľudí, tak som povedal, buď kráčate dokonale týmto smerom a uvidíte, že či vaše telo vám ešte dá priestor, lebo žiaden liečiteľ ani terapeut vás nevie zachrániť, je to záležitosť vášho tela, akú má odolnosť a akú má trpezlivosť s vami, lebo my namiesto toho, aby sme sami seba milovali a starali sa o seba, tak my dennodenne sami sebe ubližujeme Eh, či už mentálne, fyzicky, alebo aj výživou. Takže mm. tu je odpoveď na otázočku. Tak ale boli aj takí, ktorí hm, sa dali očkovať eh, trikrát a dnes už problém nemajú, ale žiaľ už ani eh, ich život nepokračuje, takže aj takéto veci sa stávali. Dobre, sme tak povediac na konci. Slúbili sme si, že do tej 11. by sme sa dnes mohli rozprávať. Máte nejaký dôležitý program dnes ano. pred sebou? Áno, idem, mám jedno stretnutie. Iba jedno. Hej. Dobre, aj to je niekedy viac ako žiadne, že? Áno, no. <laughs> Krásna matematika mi z toho vychádza. V každom prípade, pán Planita, ďakujem, ja som vám preposlal maily, ktoré Dobre. dnes prišli, tak už je na vás, ako sa z toho e, dostanete von, z tohto kolotočíka a o týždeň by sme mohli opäť pokračovať. Čo vy na to? Áno, áno, môžeme. Pošlem vám už aj indicie, ktoré doteraz prišli, takže želám pekný deň, pozdravujeme aj pani Kolombovú, tešíme Odkážem. sa, tešíme Ďakujem sa do počutia. Do počutia. No a na záver ako bodku si dnes dovolím ponúknuť zase pesničkovú záležitosť zo strany jedného z tých, ktorých máme v rámci hudobného kalendára, čiže Billyho Oušna a z Banskej Bystrice. Pekný zimný čas želá Peter Kršiak. you quit.